Yeah. Uh. Eba, sakay na sa kalesa Gawa ng mga kwento pang habang buhay Hindi lamang pangera Pagkasama parang perya Pag wala ka lang eksena Ikaw gusto makasama Magpahanggang magsitenta Turing ko sa buhay ko Ay komedya na may trahedya Ngayon gusto magpatuloy Pahabain ang nobela Binuklat bagong libro Ako ang nobyo, ka ang nobya Sasabihin ko lahat Di na kailangan ng salvesa Gusto ba kita? O sa iyong mata Baka mabulag ang aking lihi Na tinago na kay tagal baka ngayon marinig niya Palaban bakit sa iyo alipin Hanggang daanan na napakarami na halap Kasama mo kahit wala sabihin Komportable na basta katabi at kapiling ka Pangakong di mag-iiba Pag tingin ko sa'yo ay hindi maipinta Kahit sabi nila pag mamahal ko sa'yo ay Mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi sa'yo Bisa pa rin na iba O iba, o iba, iba ka Alam kong gutom ka ko na magsuggest Turo mo sa bibiling ko yung request Matagal na di nakita, sabik na ako bigkasin Na mahal kita ng bilang sa tawag at mga text Sinta, wag na wag kang mag-aalala Ipakita mo sa akin tunay na ikaw Di ko tatapakan ang iyong mga paa Kaya halika Gusto gawin Nasa ko parang disco Paborito ka parang Para akong di mag-iiba Pagtingin ko sa'yo hindi maipinta Kahit sabi nila mahal ko sa'yo ay Mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi ko naman magpakilala Pagtingin ko sa'yo kasi kanila iba Oh iba, oh iba, iba ka Kapwa ko dati pero sa'yo matino Nakakasino mga ngiti mo ng tilig dito Sisingit ako ng pilit walang pilit <laughs> ano Agad agad hindi na Agad agad hindi na Agad agad hindi na Agad agad hindi na sa kalesa Gawa ng mga kwento pang habang buhay Hindi lamang pang era Pagkasama parang perya Pag wala ka lang eksena ah. Ah, Okay na ba yun?